par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar! Rādījum arī klausītāji. Šeit raidījums labās ziņas, un šodien labo ziņu viesis ir profesors Rīgas Stradiņu universitātes rektors – dakteris Aigars Petersons. Labvakar. Sveika, Aigar. Sveik. Es vienīgi gribētu, ka tu tomēr pienāc drusciņu tuvāk un reku, tur ir tev kamera. Jā, tā tad vispirms uh, Aigars Petersons, protams, ir profesors, bet man liekas tā svarīgākā lieta ir tomēr tu esi uh, eh, Stradiņa universitātes rektors un tās labās ziņas varētu būt tās, ka uh, Mans jautājums ir, tavā pārziņā ir milzīga saimniecība. Vai tu varētu sākt stāstīt ar to? Nu, varbūt mēs zinām, ka tā ir mācība iestāde, protams, vispirms, un zinām, ka tur uh, zināšanas iegūst topošie dakteri, bet uh, es apskatījos drusciņi palasīju, kas tad ir Stardiņa universitāte, un tu varētu pastāstīt varbūt klausītājiem, jo tas ir milzīgs nu, mācību tāds, nu, iestādi, kur ir eh, ne tikai dakteris gatavo, ne tikai zobārsts, ne tikai farmaceitis, bet tur ir ļoti daudz fakultātes un daž, dažādas programmas. Un, un, jā, es, es pat izlasīju pat policistus, jūs tur, tur, tur tā kā arī izglītojat, ja? Jā, sāc lūdzu stāstīt, cik tad liela ir šī tad tava mācība iestāde un ko tad jūs tur māciet tiem jaunajiem studentiem? Jā, Rīgas Stradiņa universitāte ir salīdzinoši jauna augstskola, jo nākošu gadu mēs svinēsim Rīgas Stradiņa universitātes 75. dzimšanas dienu. Aha. Ko tas nozīmē, bet, protams, ir ļoti grūti salīdzināt Rīgas Stradiņa universitāti ar vecajām Eiropas augstskolām, universitātēm, kurām atsevišķām ir 200 gadi un 300 un 400 gadi. Es Protams. domāju, ka nu, mēs esam ļoti centīgi Mūsu tautā sauc par zubrītāju augstskolu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu, mēs mācāmies ļoti cītīgi, mums ir kvalitatīvas studiju programmas, un mūsu absolventi ļoti viegli atrod savu darba vietu, darba tirgu vai šeit Latvijā, un arī, protams, ārvalstu studenti, kuri mācās pie mums, atrod darba vietu ārvalstīs. Mums ir kopā aptuveni 60 studiju programmas. Da, un daudz. tautā vienmēr tā pieņemts uzskatīt, nu viņi jau gatavo tikai dakterus. Bet ja tā nopietni padomā, tad mēs gatavojam gan dakterus, gan arī dažādas veselības aprūpas speciālists, fizioterapeits, vecmātes, stomatologus, zobārstus. Un, protams, jau 25 gadus mēs gatavojam arī sociālo studiju beidzējs. Tātad tie ir juristi, komunikācijas speciālisti, sociologi, politologi un tā tālāk – un tā joprojām. Jā, es pat pamanīju, ka jums ir uh, mārketinga speciālisti un, un, un, un, kā jau es teicu, pat policisti un, un, un ko jūs tik tur tā kā neizglītojat. Tas ir tāda nu, ļoti plašs un, un, cik es saprotu, ar katru gadu nāk kaut kas jauns un jauns klāts. Jā, jā, jā jo mums ir arī, varētu teikt, tāda nišas sajūta, jo tā mūsu niša ir starpdisciplinaritāte, disciplinaritāte Mēs neesam liela augstskola, mēs esam trešā lielākā Latvijas universitāte. Mūsos eh, mācās 11 tūkstoši ar nelielu astīti studenti. Nu, tas, tas ir salīdzinoši Eiropas standartiem, ja tas nav arī daudz, bet Latvijas standartiem droši vien tas ir, tas ir daudz. Ja. Un, un es teikšu tā, ka tā mūsu galvenā priekšrocība ir starpdisciplinaritāte. Uh, Tātad mēs metam tiltus no veselības aprūpas, no medicīnas studijām uz sociālajām studijām, un veidojās ļoti interesants studiju programmas, piemēram, medicīnas inženierija, Tas, piemēram, domāju, veselības vērtīgi, vadība, Jā, piemēram, pacienta vajadzības. tiesības, komunikācija veselības aprūpē un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir ļoti vajadzīgs, manuprāt, jo ne, nav jau tikai dakteri vai ne, un tikai medmāsas, bet ir arī vesels personāla loks, kas uh, apkalpo šos dakterus. Un... Protams, jo ja mēs arī skatāmies, nu, piemēram, kā mēs komunicējam veselības aprūpē, medicīnā ar pacientu savā starpā, ar pacienta piederīgajiem, tad, protams, vienmēr mēs varam vēlēties kaut ko labāku. Un, ja kādreiz ir kaut kādas nu, komunikācijas problēmas, tad mēs vēlamies, nu, lai tā komunikācija uzlabotos. Un mums ir speciāla studija programma arī komunikācijas, Jā. teiksim, veselības aprūpē. Ak, un, un, vai, piemēram, supervīzija, ja, kur mēs varam iziet cauri šim procesam, atrast kļūdas un mēģināt šīs kļūdas izlabot. Interesanti. Un kas tad ir pasniedzēji? Ja jums tās ir, piemēram, jaunas eh, fakultātes vai jaunas kaut kādas no, nodaļas studiju programmas, eh, vai jūs arī aicinat eh, mācības spēkus? Kas ir mācības spēks tādā gadījumā? Vai mums ir ārkārtīgi tāda starptautiska vide, arī mācību spēku vidū, jo aptuveni 20% no visiem mūsu mācību spēkiem pārstāv ārvalstis, pārstāv gan Skandināvijas valstis, gan arī Baltijas valstis, tāpat tās Vācija, tāpat Amerikas Savienotās valstis. Otra darba valoda bez latviešu valodas Rīgas Stradiņa universitātē ir angļu valoda. Jā. Un jūs ziniet, no nu, pie mums mācās 26% no visiem mūsu studentiem, ārvalstu studenti. Ja, Jā, es tas, gribēju jautāt, jau nu, ja, un, un, un, daudz viņi to Protams, to, viņi ir daudz, studenti. un mēs esam arī nu, tā kā tāds līderis Baltijas valstīs ārvalstu studentu piesaistē. Mūsu ārvalstu studenti nāk no vairāk kā 58 pasaules valstīm. Tiešām, tas Tā, ir Jā, bet daudz. tajā pašā laikā, nu, gandrīz, eh, nu, puse no Skandināvijas valstīm. Mm, tiešām? Tad uh, eh, gandrīz trešā daļa no Vācijas – Un tad ir dažādas Eiropas Savienības valsts, arī Izrēla, kur uh, faktiski konkurss arī ārvalstu studentiem uz vienu vietu Rīgas Stradiņa universitātē ir aptuveni nu, trīs kandidāti. Un mēs varam izvēlēties arī tos labākos ārzemniekus, un lai mēs tos ārzemniekus varētu izmācīt, tātad mums ir vajadzīgas pilnīgi eiropeiskas, modernas studiju programmas un ļoti moderni starptautiski pasniedzēji. Un, protams, arī mēs visi cītīgi nodarbojamies angļu valodā ar mūsu ārvalstu studentu apmācību, bet, protams, ļoti mūs bagātina arī starptautiskie pasniedzēji, kuri aktīvi iekļaujušies visās fakultātēs, visās studiju programmās. Mums pat ir tāds, nu, tāds nerakstīts likums, ka katrā no katedrām ir jābūt vismaz vienam vai diviem viesdocētājiem. Bet tas attiecās taču arī uz latviešu, latviešiem, kas ir Latvijas studenti. Jā, tas ja? attiecās arī uz latviešiem, un, un šie ārvalstu docētāji nāk no dažādām valstīm, un viņu uzdevums ir, nu, piemēram, nolasīt tādas nu, ļoti augsta līmeņa lekcijas, vai, piemēram, novadīt kaut kādu apmācību ciklu, vai palīdzēt ar disertācijas darbu, vai nokonsultēt disertācijas darbu, vai, piemēram, veidot kopā ar mums kaut kādu zinātnisku projektu, pēc tam viņu realizējot dažādās, piemēram, eh, Eiropas universitātēs. Tāpēc nu, mēs esam tādi ļoti, ļoti, ļoti starptautiski. Tas nozīmē, ka jebkurš students, nākošais students, jūs, viņam noteikti ir jādomā par savām uh, angļu valodas zināšanām, ka tās ir noteikti svarīgas visu, visu studiju procesā. Jā, bez angļu valodas šodien nekur, un mēs labi zinām, ka nu, ir jau jau arī atsevišķi docētāji un studenti, kuri lieliski sazinās vācu valodā, un spāņu valodā un franču valodā. Bet, nu, protams, no svešu valodām numur viens ir angļu valoda, un kas ir ļoti interesanti, ka arī visiem docētājiem mums ir obligāts angļu valodas tests. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja nav B22 šī atzīme angļu valodā, tad mēs organizējam angļu valodas kursus. Un mm, mūsu docētāji, arī rektors, arī rektors Petersons, ja es varu atzīties, es jau četrus gadus eju Eiropas Savienības kursos, kas ir tieši rektoriem, no nu, augstskolu vadītājiem, uh, padziļināts angļu valodas kurs, lai visu terminoloģiju, lai visu... Nu jā, es domāju, tur tāda ļoti specifiska valoda, un, protams, ka tas jau nav tas, ko tu kādreiz savā māc... jā, students un, būtams un par mācījos. cik es mācījos arī citās valodās, un mana pirmā tā svešvaloda bija vācu valoda, bet es esmu ārkārtīgi priecīgs, ja, ka mēs varam šobrīd vingrināties, un reizi nedēļā es dodos pie angļu valodas skolotājas, Mēs tulkojam, mēs lasām, mēs klausāmies, mēs diskutējam angļu valodā, protams, jau ar speciālo nu, tādu nu, zinātnes, akadēmisku terminoloģiju. Protams, jau droši vien tad, kad tu doties savās ārzem vizītēs, un tad arī darba valoda noteikti ir lielākoties angļu valoda, nu, jā, ne? jo visur jau tāpat ir jāuzstājās, tāpat ir jālasa dažādi referāti, dažādas diskusiju platformas jāpiedalās, reizēm jāvada. Arī šodien no rīta, piemēram, uh, bija uh, precīzijas vai nu, tāda personalizētās medicīnas liela starptautiska pasākuma atklāšana Nacionālā bibliotekā. Jā, es nu, gribēju tā, jautāt tād... pastāst, kas tur jā, bija. Jā, rektoram ir jāiet arī, arī kopā ar ministru, jāatklāj šāds pasākums, un es domāju, tas ir milzīgs gods, un ir jāspēj bez papīrīša uzrunāt ļoti plašu auditoriju, un tas jādara profesionāli. Protams. Un tā tad, nu, Tas tikai pierāda to, ka mēs mācāmies visu mūžu. Vai tu vari drusciņi pastāstīt par to, kas tev tur, ko tu darīji, kas, kas tā bija par konferenci, ko tu šodien atklāji? Tā konference ir ārkārtīgi nozīmīga. Es domāju, Latvijas pacientiem, vispār Latvijas eh, zinātnē kā tādai, Latvijas medicīnai, jo ir tā saucamā individualizētā vai personalizētā medicīna. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ka daudzu slimību gadījumos, gan pie retajām slimībām, gan ir tādas saucamās hroniskās autoimūnās slimības, bet, protams, visbiežāk onkoloģiskās saslimšanas, tiek veikta arī pacienta ģenētiska izmeklēšana paralēli visiem tiem testiem, gan asins analīzēm. Tas ir individuāla izmeklēšana un piemeklē viņam individuālu ārstēšanas schēmu. Un droši vien jau klausītāji arī ir pamanījuši, ka nereti arī ziedot LV, nu, lūdz Jā. ziedot līdzekļus puisītim, meitenītei, pacientam, cilvēkam, jebkuram. cilvēkam mm -hmm. kuram, piemēram, ir kaut kāda onkoloģiska saslimšana vai kaut kāda autoimūna smaga saslimšana, kur tradicionāla ārstēšana nedod rezultātu. Un tās ir šīs te ārkārtīgi dārgās, tajā pašā laikā ļoti, ļoti efektīvās, personalizētās vai kā mēs sakām, bioloģiskie preparāti vai imūnpreparāti, mhm. kuri dod abrīnojami labu rezultātu. Un šeit iet runa, nu, mēs jau arī te tikko diskutējām, ja, tie, ir, tie ir 600 tūkstoši eiro tur tam attiecīgi ārstēšanas kursam, bet, bet par to arī šobrīd satiekās un spriež dažādi jomu speciālisti, sākot ar uh, ar medicīnas doktoriem un zinātniekiem un ģenētiķiem. Es tieši gribēju eh, tev prasīt par to, jo, protams, mēs presē visi tikko pamanījām, ja, ka tika savākt vienam cilvēkam puisim, uh, nu, 500 tūkstoši, kas liekas, nu, kaut kā pilnīgi, nu, tiešām, vai, nu, kam, nu, kas tik ļoti dārgi var maksāt, un, un tas man liekas, ka šis tavs stāsts, varbūt arī tu vari nedaudz vairāk stā, pastāstīt, kāpēc tieši ir tādas milzīgi dārgas, kas tās pa izmaksām, jo vienam cilvēkam varbūt, es nezinu, saproto to, ja viņam vispār ir kaut kādi tūkstots eiro pensija, piemēram, vai alga, ja tad viņam liekas, nu, tādas pilnīgi astronomiskas summas, un, un varbūt, nu, mēs gribētu man gribētos, ka tas ir optimistiski, ka tā ir labā ziņa, ka, ka tomēr arī par 500 tūkstošiem tas cilvēks izvesaļojās. Jā, nu kas tas ir, ko tad jūs tur īsti izspriedāt? Un, un, es, un... es domāju, ka tā pati labākā ziņa ir tāda, ka mēs varam šodien ļoti sekmīgi cīnīties arī par tādu pacientu veselību un dzīvību, kur agrāk, diemžēl, mēs nevarējām palīdzēt. Un tas ir, man liekas, tā ir tā vis, vis, vis labākā ziņa. Uh, Otra labā ziņa ir tāda, ka lielajās, nu, kā mēs sakām, vecajās Eiropas Savienības dalību valstīs šī terapija tiek apmaksāta no valsts puses. Jā. Un redziet, Rīgas Stradiņa universitāte dara visu lai papildinātu valsts budžetu. Tātad Jā. pie mums mācās vairāk nekā 3000 ārvalstu studenti. Un es saprotu, ka viņi maksā par Jā, savām studijām. Viņi maksā un viņi ienes Latvijas valsts budžetā katru gadu vismaz 100 miljonus eiro tikai summa. no Rīgas Stradiņa universitātes šī te faktiski apmācību cikla viena. Un turpmākajos sešos gados tas ir pusmiljards. Un iedomāsimies, cik tas ir jauki, ka mēs no šī pusmiljārda varēsim varbūt apmaksāt arī šo personalizēto ārstēšanu un izglābt tik daudz cilvēku. Tas izklausās ļoti cerīgi. Jā, jo tas ir budžets, un mēs šo budžetu papildinām. Un es domāju, Tā ir laba ziņa, tā ir kolosāla ziņa. ļoti ziņa. laba ziņa, bet vai tā jūsu ienestā nauda tiešām aiziet medicīnai? Es domāju, ka viņa aiziet gan skolotāja algām, Aha Viņi aiziet arī medicīnas darbinieku algā. Jūs nepiedalieties šīs naudas nē, nē, nu mēs tā nevaram novirzīt, jā, bet, protams, es kā dakteris, nu es nešaubīgi novirzītu medicīnai. Protams. Bet, bet redziet, nu, mums ir jādomā arī par drošību, par aizsardzību, protams. un situācija šobrīd, šobrīd ir diezgan ir... sarežģīta. Tā kā mums ir arī jātīsta veselības aprūpe, arī izglītība, arī zinātne, arī iekšējā drošība Es domāju, ka nu, arī ministriem galva sāp šobrīd, kur šo naudu atrast, bet mēs esam Rīgas Stradiņa universitāte, es vēlos teikt, patriotiska augstskola. Mēs ne tikai palīdzam Ukraiņiem un, un, un turam īkšķus un visādi savādāk, mācam Ukraiņas studentus un darbā esam pieņēmuši arī Ukraiņas docētājus un zinātniekus, bet mēs arī nesam ļoti nozīmīgi ieguldījumu Latvijas tautsēmniecībā. Nu, par to skaidrs, bet jūs esat arī ļoti nozīmīgi kā zinātniski pētnieciski iestāde. Ko tad jūs īsti pētat? Jūs pētat um, tieši saistībā ar medicīnu tādas zinātnes vairāk, vai jums ir arī zinātnes pētniecības, nu, es nezinu, nu, kaut kādā jā, varbūt kādā citā, ko dara tās pārējās tās, tās, tās pro, studiju programmas, vai jūs pētat arī atsevišķi, nu, kaut kādā socioloģijā, kaut kādu pētījumu, jā, nu, ka, ka, kas jā, tad ir nu, redziet, pētījumi? faktiski pētījumi pa visu futbola laukumu. <laughs> Jā, jo redziet, mēs jau divus gadus esam zinātnes universitāte. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka studentu apmācība notiek uz dažādu zinātnisku uh, nu, varētu teikt, pētījumu, ja mēs tā varam teikt, uz zinātniskas darbības fona. Un mums nav tāda docētāja, mhm. faktiski mēs pētam visi. Pēta mhm. studenti, pēta rezidenti, pēta doktoranti, pēta pasniedzēji, pēta profesori, un, un šis pētniecības process ir neiztrūkstošs un obligāts. Tas, un ko tas nozīmē, ka faktiski rodās uz pierādījumiem balstītas atziņas, uh kuras mēs nododam saviem studentiem un nododam arī Latvijas sabiedrībai. Nu jā, Tātad, tās tiek pielietotas pēc tam ikdienā. Tieši tā, un, un tieši tas ir arī veselības aprūpē medicīnā, tas ir zobārstniecībā, tas ir farmācijā, bet tas ir arī sociālajās zinātnēs, mhm. jo arī sociālajās zinātnēs ir tik ļoti daudz sabiedrības jautājumi, nu, piemēram, kā jūtās cilvēks šobrīd – situācijā, kad katru dienu televīzijā viņš dzird, ka dzimtene ir briesmās, ja kā budžetu sastādīt nevar, Jā. kā nevaram atļauties. Kārtējā ja? sliktā no, nu, ziņas. Nu, tā tad kā, kāda ir viņa pašsajūta, kāds ir viņu viņa mentālais stāvoklis. Arī tas ir varbūt jāpēc sociologiem, jā, nu, antropologiem. Jā, noteikti. Un, un nepavēlti, es domāju, ka rodās atbildes uz šiem jautājumiem, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem dzīvot un priecāties un un sasniegt savu mērķi. Jā, varbūt šobrīd mēs varētu iet muzikālajā pauzē uz brīdi. Es mēģināšu te nospiest visas pareizās pogas, un tad atkal pēc tam turpināsim. ты приникаешь. labvakar, rādījumam arī klausītāji. Vēl joprojām raidījums labās ziņas, un mūsu studijas viesis ir Aigars Petersons, profesors, rektors Stradiņu universitātei un, protams, tētis saviem bērniem, bet par to vairāk, vēlāk. Jā, atgriezīsimies varbūt trustiņi pie Stradiņu universitātes, kas ir tā tava lielā pārzin, pārzinības lieta un uh, Stradiņa universitātē ir ļoti daudz tā tie saucamie institūti, zinātniskie institūti. Jūs nodarbojaties ar zinātnisko darbu, pētniecību un tā tālāk. Varbūt tu nedaudz varētu ieskicēt arī par to, ko tad dara institūti? Tad vēl ir dažādas citas lietas. Jums ir tādas iestādes kā uh, muzeji, cik es zinu, tev ir filiāli Vācijā, jums ir kaut kāda filiāle vēl uh, Liepājā un, un sazin, kas vēl nē. Un es varētu uzdot jautājumus bezgal daudz. Varbūt uh, nu tad no tā viena gala šķitinām tavu labo ziņu, lai cilvēkiem ir interesanti, ja? arī par to stimulāciju centru, kur jūs tur, ko tie studenti tur dara. Bet sāksim ar zinātni, ja? tad, jā, kas ir zinātniskie institūti? Jā, būtībā, lai varētu izstrādāt augsta līmeņa, nu tādu laba Eiropas līmeņa zinātni, lai varētu veidot inovācijas un tās inovācijas vai tos izgudrojums pārvest, pārnest uz industriju un kas ir mūsu industrija, ja? veselības aprūpē, medicīnā, tās ir slimnīcas, tie ir pacienti. Nu, tā tad viss tas jaunais, kas nāk iekšā, mm -hmm. aprobēts, uz zinātniskiem pierādījumiem balstīts, nu, viņš nāk tālāk kā medicīnai, lai uzlabotu rezultātu Un vai... tam ir vajadzīga infrastruktūra, tam ir vajadzīga Jā. telpa. Es gribēju jautāt, vai tie ir tādi atsevišķi fiziski kā institūti, kā ēkas, vai šie, finans, vai šie zinātniski institūti ir tiek integrēti kādās jūsu klīnikās, vai tās klīnikas vispār ir jūsējās, vai tā ir vienkārši sadarbība gan, gan ar stradiņiem. Mums ir cits... brīnišķīga sadarbība faktiski ar, ar, ar, ar, ar visiem cilvēkiem, ar visiem cilvēkiem, kā saka, visām organizācijām, kur vēlās sadarboties ar mhm. Rīgas Stradiņu universitāti. Par sadarbību faktiski mēs esam ļoti cieši saistīti ar lielajām reģionālām slimnīcām un, protams, ar universitāšu slimnīcām. Bet mēs sadarbojamies arī ar ģimenes ārstu praksēm, mēs sadarbojamies arī ar privātajām slimnīcām. Mm. Ko tas nozīmē? Tas ir prakses mūsu studentiem, uh, Tā ir vieta, kur mēs varam mācīt mūsu studentiem, kā pareizi izmeklēt pacientu, kā diagnosticēt. Tāpat tās arī sociālajā zinātnīs ir sadarbība, kā jūs teicāt, ar valsts policiju, ar aizsardzības ministriju, mēs faktiski ar labklājības ministriju, ar ekonomikas ministriju nav izolēta tā darbība. Mēs esam faktiski pa visu laukumu, un vienlaicīgi Rīgas Stradiņa universitātē šobrīd tiek risināts aptuveni 80 dažādas zinātniskas tēmas. Oho, finansēts daudz. gan no Eiropas Savienības, finansēts arī no mūsu Latvijas budžeta, finansēts no dažādiem industrijas partneriem, piemēram, no Olaņa farma, kur faktiski mēs meklējam nu, kaut kādu atklājumu, ko pasūta industrija? Ko Tas jau, pasūta... man liekas, ir diezgan tā absolūti nu, starptautiskā praksē tāda, tāda parasta ierasta lieta, ka lielās industrijas, teiksim, kaut kādas rūpnīcas, kā, kā tu teici, vai ne, Olain Farms, nu, viņam, ir, viņam ir arī ir vajadzīgs kaut kāds jaunākās zinātniskais atklājums, lai viņi varētu savu ražošanu Jā, uzlabot. Un, un kas ir universitāte? Universitāte ir smadzenes un rokas. Jā. Un, protams, mums ir cilvēki, kuri prot pētīt un kuri grib pētīt un pieredzējušie kolēģi, ja tenūras nu profesori no ārvalstiem, kas arī ir piesaistīti Rīgas Stradiņu universitātē un pēt mūsu pašu profesori, varētu teikt arī zinātnieki, nu, viņi ņem talkā doktorantus, viņi ņem talkā studentus, mm -hmm. viņi ņem talkā savus jaunākos kolēģus, uh, un veidojās liela zinātnieku grupas. Un šīs zinātnieku grupas specializējās kādā no šīm te zinātnes nozarēm, un, protams, šīs grupas veido šos institūtus. Bet, nu, viņu varbūt arī nav tik daudz, jau, bet tās mājas nav tik daudz, bet tās grupas ir daudz. Un tāpēc, protams, tās grupas sastādājās arī, nu, kā saka, ar, ar šiem industrijas partneriem un arī savā starpā. Un tāpēc, ko es varu teikt par zinātni, pirmkārt, viņa ir starptautiska, viņa ir globāla, respektīvi viņa aptver ne tikai vienu valsti, vairākas valstis, bieži vien ir tā saucamie zinātnieku tīkli, uh, kur vienlaicīgi tajā ķēdē ir 30, 40, pat 100 dažādas universitātes, kuras veido konsorcijas, kuras nonāk pie kaut kādiem zinātniskiem pētījumu rezultātiem, nu, un tie ir uz pierādījumiem balstīti, un tie palīdz mums ārstēt un palīdz arī risināt dažādas sociālas problēmas. Runājot par to, kāda ir mūsu sadarbība ar ārstniecības iestādēm, lieliska. Es vēlos teikt, ka faktiski ļoti daudzas tēmas, ne tikai studenta apmācībā, bet arī pētniecībā mēs risinām kopā ar mūsu mīļajiem dakteriem, ar māsiņām, ar ārstu palīgiem un arī, arī ar, ar pašiem slimnīcas kolēģiem, kuri nodarbojas ar zinātnu un nodarbojas arī ar rezidentu apmācību. Uh, Tāpēc, protams, trīs lielās universitāšu slimnīcas, četras lielās reģionālās slimnīcas, bet mums ir vairāk kā 160 sadarbības līgumi ar dažādām organizācijām, dažādām slimnīcām, visā nu, veselības aprūpas sistēmā. Jā, un, un tas arī dod to spēku, jo šī starpdisciplinaritāte un arī šī integrēšanās un, un, un sadarbība un starptautiskums un mobilitāte jo ļoti bieži arī ir jābrauc pie saviem kolēģiem uz citām varbūt universitāšu slimnīcas laboratorijām. Viņi brauc pie mums, un nu, mēs tagad moderni sakām, mēs tīklojamies. Mēs tīklojamies, mēs sadarbojamies, mēs esam nepārtrauktā kustībā. Bet tad nedaudz pastāstīja par Vāciju. Tur taču ir, es saprotu, ka tur ir kaut kāda, nu, tur ir universitātes filiāli, ja? Tas ir tā ir ne tikai sadarbība, tā jau ir tāda, nu, reāli tāda vieta, kur, kur, kur, kur kas ir Stradiņa universitātes Vācijā. Jā, jā, tas ir, es domāju, ka tas ir veiksmes stāsts, un faktiski tas ir veiksmes stāsts ne tikai Latvijas universitātēm, tas ir veiksmes stāsts visai Baltijai, jo ne Lietuvā, ne Igaunijā, ne Latvijā, nevienai universitātei, nevienai augstākās izglītības iestādē nav filiāla Vācijā. Un ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē e, dokumentu labirints trīs gadu garumā, <laughs> Un šobrīd eh, nu, mums ir štādes filiāli, kā mēs sakam, kurā mācīsies. Šobrīd mācās aptuveni 50 studenti. Bet tie ir mūsu vācu ārvalstu studenti, kuri brauc pie mums mācīties. Pirmie trīs gadi Rīgas Stradiņa universitātē, ceturtais, piektais klīniskās apmācības gads štādē, sestais studiju gads atkal Rīgas Stradiņa universitātē, un viņi adaptējās šai darba videi, viņi adaptējās šai medicīnai, attiecīgi savā mītnes zemē, un pēc tam viņi ir ļoti pieprasīti darba tirgu Vācijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam pieņēmuši darbā 22 Vācijas šīs te lielās štādes slimnīcas docētājs, profesorus, kuri palīdz Rīgas Stradiņa universitātei mācīt Vācijas studentus un eh, kas ir viņu speciāli, vai tā ir kaut kāda konkrēta specialitāte, vai viņi jau specializējās eh, šeit vai tur, vai tie ir vispārēja ārstniecība. Tas ir tieši tas pats, kas Latvijā, ne ar ko neatšķirās, mm. piemēram, mūsu vietējo studentu izglītošana no štādes filiāls. Mēs mācam līdz diplomā, mm. Nu, tas profesijas standarts ir, ka mums sestā kursa beigās ir jāsagatavo vispārējās prakses ārsts. Ko tas nozīmē? Uh, Viņš nav neiroķirurgs, viņš nav, viņš nav piemēram sirds ķirurgs, viņš nav piemēram radiologs vai viņš nav iekšķīgo slimību specialists. Mm -hmm. Tas ir ģimenes ārsts. Mm -hmm. Un tā mēs arī Vācijas kolēģis sagatavojam kā ģimenes ārsts, mēs arī mūsu kolēģis sagatavojam. Un tad tas, kas nāk pēc diplomā, Tas ir tas rezidentūras laiks, kurš var būt divi gadi, pieci gadi, četri gadi. Tas ir atkarīgs no specialitātes. Atkarībā no specialitātes, un tad notiek tā specializēšanās jau slimnīcā, klīniskā vidē, uh, Un tā tad Vācijas štādes kolēģi arī iespējas tam rezidentūrā vai, vai, vai Rīgā, mēs ceram, ka Rīgā, mhm. bet iespējams arī savā mītnes zemē Vācijā atrodot vietu kādā no universitāšu klīnikām. Vai Latvijas, latviešu studentam pabeidzot uh, studijas, viņam šī rezidentūra arī var notikt nu, kaut kur jūs sadarbības partneru kādā, kādā klīnikā, nu es nezinu, Vācijā, Šveicē, Anglijā, Amerikā, Kanādā vai kaut kur citur? Teorētiski, protams, tas, tas var notikt, ja, bet eh, nu, mēs esam visi patrioti. Un mēs arī zinām, ka faktiski arī Latvijas darba tirgu nu, ir tomēr vakances gan ārstu līmenī, gan māsu līmenī, gan ārstu palīgu līmenī. Un ir diezgan daudz nenosektas darba vietas. Es teikšu, pavisam tā, ka māsu līmenī vairāk kā 4000 tūkstoši vietas un ārstu līmenī kaut kur pat līdz tūkstotim atsevišķās disciplīnās, sevišķi lauku rajonos. Un ziniet, mēs, protams, eh, ļoti priecīgi būtu, ja mūsu uh, Rīgas Stradiņa universitātes beidzēju absolventi atrastu vietu rezidentūrā Latvijā, un šobrīd krasi ir pa palielināts arī šis te valsts apmaksāto rezidentu vietu skaits. Jā, un tā kā arī. es domāju, arī atalgojuma politika ir ļoti pozitīvi mainījusies Latvijā gan ārstiem, gan māsām, Un, un šodien mēs jūtam milzīgu pieplūdumu. Ļoti daudz jauniešu grib studēt un mācīties par doktoriem. Mēs ļoti... redzam, ka mainās šī situācija ar vien vairāk, vēlas palikt un mācīties rezidentūrā Latvijā un palikt strādāt Latvijā. Tas ir ļoti labi un apsveicam, bet tas droši vien ir atkarīgs arī tom, faktiski tomēr no atalgojuma, vai ne? Jā, jā, tā ir labā ziņa no, no, no tā, cik ir sakārtota vide. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Uh, no attieksmes pret jaunajiem kolēģiem, vai, vai mēs viņus eh, redzam kā konkurentus vai redzam kā palīgus. Kā tad īsti ir? Nu, es domāju, ka vairāk mēs redzam kā palīgus, ja? jo mums medicīnā šobrīd ir ļoti izteikts darba roku trūkums, Jā. un mēs visus cilvēkus, kuri dzīvo un strādā Latvijā, vēlamies piesaistīt mūsu darba tirgumu. Un cilvēks ir galvenā bagātība ne tikai Rīgas Stradiņa universitātē, bet arī, bet arī globāli nevis jaunā uzceltā māja vai jaunais tilts, tieši cilvēks ir tā bagātība, kas, kas veido šo te, nu, visiem, protams. lai mēs varētu attīstīties. Nu mēs... Jā, un es domāju, ka tieši medicīnas aprūpe, nu, protams, Stradiņa uh, eh, universitāte jūs gatavojat plašu spektru, tur dažādu speciālistus, bet medicīna, man liekas, tieši valstiski ir ļoti tāda, nu, būtiska un svarīga, jo katram cilvēkam, ja viņš zina, ka viņš šeit var strādāt un, un, un būt drošs arī par to, ka, ja gadījumā, nu, viņu ķer kāda sirga, tad, tad viņš te var, nu, viņam ir labs, labs personāls, uh, slimnīcas, kur viņš var atgūties un, un, un būt noderīgs šai valstī. Tu, Aigar, arī esi doktors. Patiesībā pēc savas būtības tu esi doktors, tu esi ilgstoši strādājis bērnu klīnikā, kas laikam arī ir universitātes klīnika, vismaz tā saucās. Pastāst nedaudz par to, vai tu vispār vēl šobrīd praktizē kā dakteris, vai to universitātes rektorēšana tev ir pārņēmus un apņēmus. Un, jā, kas tad ir, vai tu vispār zini, kas tur jauns notiek un kas, ka, ka, kas notiek arī mūsu nu, pediatrijā, ja arī mūsu bērnu veselības uzlabošanā. Jā, un tev pašam arī ir bērni. Neviens vien, un varbūt, ka viņi iet tavās pēdās, jo daudz jautājumu, bet, nu, tā kā varbūt caur, caur to, ka Aigars ir dakters un, un, un Jā, nu, tētis. bērnu medicīna, faktiski viņa ir aizraujoša un viņa kolosāla, un es, es tiešām, tas ir laikam mans, eh, manas dzīves skaistākais periods, šie te 35 gadi bērnu ķirurģijā, kur es iesāku kā pilnīgs iesācējs un Nu, nodienēju līdz klīnikas vadītājiem, vadīju arī bērnu ķirurģijas klīniku bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar lielu tādu starptautisku darbošanos, ar braukšanu uz daudzām klīnikām, mācīties uz īsākiem, uz garākiem laika periodiem. Bet nu, man ir milzīgs prieks, milzīgs prieks, kā attīstās bērnu medicīna šobrīd Latvijā. Uh, Man ir prieks gan par Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu, ka parādās ne tikai jaunas mājas, bet jaunas metodes, jauni kolēģi, jauni izmeklējuma virzieni, jauni ārstēšanas virzieni. Medicīna kļūst draudzīgāka, mazāk traumatiska. Kā mēs jau sākām runāt, precīzijas medicīna veidojās arī Bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā. Šis te, nu, varētu teikt, zinātnes centrs, precīzijas medicīnas centrs – sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem. Katrā ziņā es domāju, ka tas ir veiksmes stāsts nepietiekama finansējuma apstākļos, tik skaista slimnīcas izaugsma. Un līdzīgi jau mēs redzam arī Rākusā un arī Stradina klīniskā universitātes slimnīcā. Jā, varbūt tagad atkal neliela muzikālā pauze, un tad turpināsim par, eh, gan par bērniem, gan, gan par visu citu pēc muzikālās pauzes. nav. Ticības bez cerības nav. Cerības bez mīlestības nav. Ticības bez cerības nav cerības bez mīlestības. bez cerības nav. Cerības bez mīlestības. thank you Labvakar, labvakar, klausītāji. Atkal labās ziņas. Un labajās ziņās ir vēl joprojām profesors Aigars Petersons. Nu, ne tikai profesors, rektors, protams, Stradiņa universitātē. Eh, pirms eh, muzikālās pauzes mēs nedaudz ierunājāmies, eh, ieskicējām tādu, kas notiek bērnu klīniskajā slimnīcā, jo tu esi ilgus gadus tur bijis vadošais nu, ķiru, bērnu ķirurgs. Jā, varbūt nedaudz par to, kas tur ir, un tad varbūt tomēr atgriežamies atpakaļ pie tava pamata darba šobrīd pie Stradiņu universitātes. Jā, bērnu slimnīca tiešām aug un, un, un, un paliek moderna un mūsdienīga un starptautiska un eiropeiska. Nu, droši vien jautājums, kāpēc es vairāk neesmu bērnu slimnīca, kāpēc es esmu rektors, Tāpēc, ka nu, kādreiz ir tādas situācijas, kad ķirurgam ir jābeidz operēt. Un man bija tas eh, krīzes posms arī saistīts ar veselības problēmām. Tiešām? Un vienā brīdī man viens eh, noņēma no trases ja, un teica, nu tagad droši vien tev ir jāliek savas iemaņas un savs prāts un sava eksperta varbūt tās zināšanas citā nozarē. Man liekas, ka tā ir milzīga varonība. students, sāk nodarboties vairāk ar pētniecību un, protams, uh, nu, bija arī viens no pretendentiem uz rektora vakanci. Mm -hmm. un, eh, jā, kolektīvs uzticējās, un tagad es jau sesto gadu esmu rektors un ļoti priecājos par šo darbu, jo šis darbs dod milzīgi gandarījumu, jo mēs var, varam būt laimīgi, ka 11 tūkstoši mūsu studentu kļūs par labu līmeņu speciālistiem. Ja? Nu, ko vēl varētu teikt eh, par augstskolu? Augstskola arī ļoti aktīvi attīstās. Šobrīd notiek konsultācijas process ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. Es domāju, mhm. mēs sākam lielu veiksmes stāstu, jo gan tā tēma, nu, fiziskās aktivitātes, ir jā, jā, tas viss, lieta. viss eh, papildina to, ka cilvēkam ir jākustās, ka cilvēkam ir pareizi jāēd, pareizi jādzīvo, ka vairāk jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm Un, un tāpēc es tiešām ļoti priecājos, bet sadarbība ar bērnu slimnīcu mums ir stabila, mēs esam ļoti labi sadarbības partneri. Jūs arī strādājat pie, pie, pie jaunākajām tehnoloģijām, arī, medicīnā. Gan, gan, gan, gan, jā, un, un arī es varu teikt, ka arī es eh, ļoti limitētu laiku, bet es arī katru dienu kaut kādu brītiņu esmu bērnu slimnīcā vai zūmā vai savādāk, kur mēs arī nu, ekspertējam un palīdzam ar pētniecību, palīdzam ar sadarbību. Brīnišķīgi. Un tomēr atkal atgriežoties jau aizejot, atstājot nedaudz uh, bērnu klīnisko slimnīcu, atgriežoties universitātē, man tev gribējās jautāt par tādu lietu, es zinu, ka Latvijas, Latvijā uh, ļoti daži, nu nedaudz, bet tomēr bērni beidzot vidusskolas ļoti daudzi dodas studēt uz ārvalstīm. Un, un tas ir tā ļoti interesanti paradoxāli. Pie mums brauc nu, no tās pašas Vācijas un savukārt mūsu bērni dodas dodas prom. Kā tu domā, kas ir tas, kas viņus vilina? Vien, pēc manām domām, viena no tādām, cik es esmu dzirdējis un runājis arī ar saviem bērniem, kas ir apkārt, kā uh, it kā, uh, nu, tiksim, tāpat Eiropa piedāvā uh, ka viņi paralēli var studējot, jau iekļauties kaut kādos zinātniskos uh, projektos, kur viņi faktiski pat saņem atalgojumu, ja, jo tīpaši tad nāk iekšā cipartehnoloģijas un, un, un, un, un, un, un nu, prātam neaptverams jaunumi ja, zinātnē. Kā tas ir stradiņi universitātē? Varbūt šobrīd klausītāji un bērni arī klausās, mums ir ļoti daudz jauniešu mūsu autori, varbūt, ka viņiem, var, viņiem par šo te arī var pastāstīt. Kā mums, tas notiek? Jā, mums Rīgas Stradiņa universitātē ir tik ļoti interesants un kvalitatīvs šis studiju laiks. Protams, pašiem studentiem jau ir vairāki desmit studentu zinātnisko pulciņu. Ir fantastiski pasākumi, ir zinātniskas Ko lielas tas konferences. Tas nozīmē, ka viņi jau praktizējās un, un, un interesējās padziļināti par kādu no, piemēram, medicīnas nozarēm, ķirurģijas pulciņš, ginekoloģijas pulciņš, tur neiroloģijas pulciņš. Un piedalās arī kaut kādā jau konkrētā Visu praktiskā darbībā. piedalās jā. zinātnē, piedalās pētījumos, paši brauc ar saviem pētījumiem, demonstrē, piedalās Erasmus plus kustībā. Praktiski gandrīz katrs mūsu students ir kaut kur bijis ilgāku, mazāku periodu, jau citā universitātē, jau pastudējis, atkal mums brauc ienākošo plūsmu no Vācijas, no Amerikas Savienotām valstīm, no Skandināvijas valstīm, valstīm. Ar vienu vārdu sakot, viena tāda nepārtraukta sadarbība un mobilitāte, kā mēs sakam, un cilvēki redz, kā ir pasaulē. Ja jūs man jautātu, vai, piemēram, bērnam pēc gimnāzijas vai pēc vidusskolas beigšanas ir jābrauc mācīties uz ārzemēm, es pateiktu noteikti, ka nē, jo mēs Latvijā piedāvājam ļoti augsta līmeņa izglītību, bakalaura pakāpē, Nu, cits jautājums, piemēram, kādreiz ir tādas specialitātes, kuras nevar izstudēt Latvijā, nu, sīka specializācija, ko piedāvā ārvalstu augstskolas, bet, nu, tas pirmais solis, ja tā pirmā augstākās izglītības fāze, tas bakalaurs, tas ir Latvijas līmeņa solis, kas ir ļoti daudz, piemēram, studiju programmas dažādās zinātnes universitātēs, kuras ir konkurēt spējīgas un pat labākas. Jo, piemēram, Rīgas Stradiņa universitāte es vēlos teikt, ka jau desmit gadus mēs attīstam arī šo te simulāciju tehnoloģiju apmācību. Jā, gribēju jautāt par to, tas Jā, ir ļoti interesanti. Un, un tas ir uz lellēm, uz mulāžām, uz procesiem. Mums pat ir simulēto pacientu slimnīcas. Ko tas nozīmē? Aktieri, apmācīti aktieri, mm -hmm. guļ gultās un students nāk un kārto eksāmenu, izmeklē. Interesanti. Un, jā, un, un tas dod, eh, nu, varētu teikt, drošību pacientam slimnīcā, ka nav jāmācās uz reāliem pacientiem. Tas dod arī iespēju strādāt dažādām mulāžām un dažādiem, nu, varētu teikt, nu, kompjuterizētām sistēmām, piemēram, robotu ķirurģijā, piemēram, mini-invazīvā laparoskopija wow. un tā tālāk. Ja? Šis piesātinājums ir tieši tāds pats kā, piemēram, Boeing pilotiem, kuri mācās uh, lidināt lidmašīnu, vadīt lidmašīnu, sēžot nu, tādā Boeing simulācijas salonā. Un, protams, tā ir pilna atvērtība šī ārvalstu viesprofesora un arī startautiska vide. Iedomājieties, ka katrs ceturtais nes kādu no, piemēram, no tautu kultūrām, arī vēsturiskās tradīcijas, un viņiem ir kopēji pasākumi. Mums ir koris Rīga un Jā, Ačkops un sporta jautāt. komandas. Un, un, un, un kā viņi saprotās? Man drīzāk, nu, nu, eh, man, man gribējās jautāt, ir arī, eh, nu, teiksim, no musulmaņu valstīm cilvēki, vai ne? Kā viņi satiek savā starpā, tur, tur tas tā viss ir ļoti draudzīgi? Es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti humāna universitāte, un mums iekšēji ir sarunāts, ka mēs esam atbraukuši uz Latviju mācīties, mēs esam atbraukuši studēt, studēt medicīnu, studēt zobārsniecību, studēt sociālās zinātnes, un mēs šeit Latvijā netaisam politiku. Mm -hmm. Un ja kāds vēlas nodarboties ar politiku, tādā gadījumā, nu, mēs palūdzam no mūsu augstskolas aiziet, braukt atpakaļ, nu, uz savu mītnes zemi, ja, kur viņš var izpausties dažādos veidos, bet mēs cenšamies uh, nu, ar studentiem atrast uh, lielisku kontaktu, un mums tādas nu, asas situācijas nav bijušas, kaut gan pasaulē notikumi nu, nu, attīstās dažādi, jā. dažādos virzienos. Eiropā ir sevišķi, mēs jau zinām, pat vecajās valstīs tur konflikti ir dažādi. Jā, bet uh, Stradiņu universitātē, paldies Dievam, nekā tāda nav, un viss ir brīnišķīgi. Ko vēl dara studenti brīvā laikā? Tu tikko paspēja ieskicēt, ka jums ir kori un, un, un, un, un deju kolektīvi, jā, Un kas ir vēl bez tā? Vai viņiem ir kaut kādas vietas, kur viņi var sanākt kopā un atpūsties? Viņiem ir vietas un viņiem ir kolosāla sociālā dzīve. Ja jūs zinātu, cik daudz aktivitātes ir mūsu studējošo pašpārvaldei un starptautiskai studentu asociācijai, kas pulcē atkal visus ārvalstu students, viņi iet ņigu ņegu. Viņi iet, visiem ir kopējie pasākumi, viņi svin Ziemassvētkus, viņi svin uh, sieviešu dienu, viņi svin, ko tik viņi nesvin, viņi nodarbojas ar sportu, viņi kopā taisa milzīgas, lielas zinātniskas konferences, viņi iepazīstina ar savu valstu kultūru, veido ēšanas festivāls un, un gatavošanas festivāls. Es esmu patiesi priecīgs. Ja, ja mūsu laikā būtu tik interesants studiju laiks kā tagad, es noteikti ietu studēt arī otro reizi. Jā. <laughs> Tieši tā. tā ir. Jā, nu tad, un eh, vai, vai, vai arī profesori arī, eh, un mācības spēki arī, teiksim, piedalās kaut kādās dziedāšanā, vai, vai, vai, vai varbūt ir veco ļaužu vai veco profesoru kaut kāds pulciņi, kur dejo? Nē, nu, es, es tā... Tas joks nevar tā pateikt par tiem veciem profesoriem, es par tiem jauniem profesoriem, jo mēs jau visi vēl jaunie profesori esam. Protams. Tāpēc eh, nu, es gribētu teikt, ka faktiski, nu, ja cilvēks strādā augstskolā kā docētājs, viņam ir jārēķinās, ka tas ir pilna laika darbs, un kā mēs paši smejamies, 7 reiz 24, un arī rektoram ir jāiet vakarā pie studentiem, uz dažādiem viņu pasākumiem, jābrauc uz for, sporta festivālu uz Taureni, jāpiedalās dažādos zelta pakavā un, un, un dažādos klubos un dažādos pasākumos. Tā kā mums tā saviesīgā dzīve ir tāda, ka faktiski nu, mēs visi stāvam uz vienām kāpnītēm, un mums ir kopēja tēma, un kopēja attīstība un kopēja dzīve augstskolā. Nu, brīnišķīgi! Jāsaka, Aigar, mūsu stunda gandrīz ir eh, pagājusi eh, tādā dzīvā, intensīvā sarunā. Viņa radījuma arī klausītāji. Es ceru, ka jums bija interesanti dzirdēt par dzīvi eh, Stradiņu universitātē. Un paldies profesoram, rektoram, par laiku, ko tu atra, at, atradi savā aizņemtībā un, un, un, un pastāstīji par visu, kas notiek. Varbūt tev ir kāds, kāds, kāds īsts vēlējums eh, jaunajiem rādījumam arī klausītājiem, kas šobrīd dzird varbūt tu viņus, viņus var iedvesmot, lai viņi dodas uz Stradiņu universitāti. Jā, es tiešām vēlējos pateikt ne tikai ļoti, ļoti jauniem, kur vēl mācās skolā, bet arī jau tādiem, kuri sapņo par studijām. Jā Mīļie draugi, mīliet savu valsti, mīliet savu zemi, mīliet savu tautu. Sapņojiet, lieciet augstus plānus, lieciet augstas zvaigznes un faktiski mācieties. Mācieties visu mūžu un, un lai mēs varam sasniegt un lai mēs da varam darīt nu, mūsu skaisto dzimteni Latviju, kur ir tik zaļa, tik brīnišķīga, ja lai mēs varam varen viņu darīt un gudru. Nāciet un mācieties! Nu, tad šīs priecīgās nots nāciet un mācieties, beigsim šo labo ziņu raidījumu. Paldies vēlreiz, Aigar, par savu laiku un katradi šeit viesoties. Lai jums klausītāji labs, jauks vakars un, uh, jā, protams, līdz nākošajām labajām ziņām uz redzēšanos. Raidījums labās ziņas par aktuālo